lafiya za mu fara da sabon littafinmu mai suna wa yake ƙaunata littafi na ɗaya wanda Ruqayya Ahmad mai dalan jama'a da ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan marubuciyar dai ta fara littafin nata ne da cewa wai kai da ɗakinka babu dama ka ajiye abu inda kake so sai an canza maka wajen ajiya duk lokacin da za a yi gyaran ɗaki sai ranka ya ɓaci komai sai an taɓa maka shi idan kai magana a ce ka cika shirgi to ɗakin tsofi kuwa idan ba a samu shirgi ba zai sa a samu ni duk abin da na ajiye a ɗakin nan na san da kayana kuma duk abin da na ajiye ina son abu na shi yasa ma nake ajiye da su amma babu dama yarinyar nan ta ga na ajiye abu sai ta canza masa waje ta sa ni in zo in tafa man nema a daidai nan Maryam ta shigo kofar su da sallama Goggo ta saurin amsawa tana ci gaba da faɗin to sarkin ki da sai ki zo ki fito min da kwanan da na ajiye akan kanta ɗazu. daga gyaran daki kawai sai ki rikirkita min daki da gangan Maryam ta shiga cikin dakin tana fadin kai goggo ga abu nan a gaban ki wai sai ki fi surutu ke baki gani ba ki ta bayan kuma abin na gaban ki ina aka kai shi babu kuɗin da na kai shi gashi nan a gaban ki goggo ta ce min ka ji min ja'irar yarinya na ajiye abu akan teburin kin kama kin canza masa waje sannan ki zo kina min surutun cewa baki kai shi ko ina ba Maryam ta dauki kwanan ta damka mata a hannunta tana fadin ga ajiyar ki nan ni dai na huta da mita Gogwa ta ce eh kin huta kam Maryam ta nufi dan karamin kitchen din su dake can gefe tana bude budan kwanuka can ta dauko kwanan abincinta ta fito ta samu gwaggo zaune ta zauna a kusa da gwaggon tana faɗin yau kam na ji daɗi sosai domin na kwaso yunwar makaranta sai kuma na zo na samu abin da nake so wato shinkafa da wake da mai da yaji ba dai ina jin yunwa ba ma sosai wallahi da sai na tsaya na yanka tumatir da albasa yadda zan ci daɗin ci yanzu ma ni na san wannan yajin ba isa ta zai yi ba bari in je wajen adda in karbo wani har ta za ta je ƙofar adda gwagwa ta ce mm me rama ki rama kanki da fitinannen cin yajin nan kullum kina kuka amma dan matsanancin cin yajin ku ya fi ki karfi ni dai idan kina murƙushe murƙushe karki yadda ki neme ni ki shiga daki a cikin ruwa ba ta bakin gadan nan da akwai yakin da furera ta aiko miki tun wannan satin Maryam ta shiga dakin ta dauko ledar yakin ta fito tana fadin har na shi daidai kuwa dan wallahi furera ta iya daka yaki ka ji shi ya ka ci sabuwa kamar sai shire maka kunni Goggo ta harare ta tana fadin ke dai kika sani da fitinan nan kwadayi irin naki ni ki yi sauri ki gama cin abincin ki zo ki taya ni kullu kullun nan kafin lokacin tafiyar ku islamiyya yi da misalin karfe uku na rana Maryam na tsaye a ƙofar barandar adda tana sanye da riga da wando na bulin yadi uniform ɗin su kenan na islamiyya tana jiran Halima da ke cikin ɗaki tana saka nata kayan makarantar sai faman mita take yi wa Haliman dan karfi lati Sunda daga an yi sallar asar uku da rabi suke shiga aji ne kuma makarantar sai sun fita can babban titi bayan haliman ta fito ne suka kama hanyar makarantar islamiyyar su suna tafiya suna hirar su kamar yadda suka saba dan ba sa zaman jiran kallon su ke tafiya karfe hudu saboda gudun karfi latti sannan ita muryar akwai ta da kazar-kazar komai nata da sauro-sauro take yin sa domin tana da safin nama sosai ko tafiya take da sauri zaka ga tana yi duk da dai ba tafiyar sakar take yi ba ita ma Halima yau da gobe har ta koyi wannan saurin na muryar da kullun sai sun yi fada Halima tace ita kan ba za ta iya wannan tafiyar ba domin cikin ta zai kulle tace sai mi ta sauri kamar za mu tashi sama Maryam kan ce ni kuma haka Allah ya yi ni ba zan iya irin wannan tafiyar kaki ba da haka dai yau da gobe har Halima ita ma ta koya bayan sallar isha'i ne suna zaune ita da goggo a yar barandarsu. kowa yana tasa tabarmar Maryam kan tana ta faman kullukullan madara wadda ta saka mata suga tana kullun biyar biyar makarantar su ta boko take kaiwa Goggo ta ce Allah yanzu mera ma ba za ki ajiye wannan kullukullan ki ci abinci ba har sai ya huce tukunna Maryam ta ce ha ba dai goggo saura kaɗan dai ina gamawa wasan ci Goggo ta ce ke dai kika sani da fitinan nan son kuɗin siya neman kuɗi ba zai bar ki ci abinci ba ita dai Maryam tana jin ta sai shiru bata sake cewa komai ba har sai da ta gama kullawa ta kirga kayan ta sab sannan ta juye a cikin farin bokitin roban da kake zuba madarar a ciki take tafiya da ita ta kalli gwangwa ta ce na gama gwangwo yau riba ta ta fita kullum dan wani dan albarka na samu a kasuwar nan yayi min ragi sosai gwaggwace ce kin shi nan. a daidai nan Halima ta shigo sashin nasu da sallama ta zauna a gefen Maryam da ta dauko tuwo ta fara ci tana fadin tab kai da sai yanzu ce cin abinci gwaggwace ce ke ma dai ta fada Halima tana nan tana neman kudin nata Halima ta ce in mm, goggo ai Maryam kan ta fasa garbin neman kuɗi ba ta ci ba ta gani Goggo ta ce ai na ga alama tun da gashi har yana neman ya hana ta cin abinci akan kare ita dai Maryam tana jin su ba ta ce komai ba Halima ta ce zuwa fa na mu biya haddar mu kin san halin malam Sani mu samu ko aya uku uku mu kawo masa Nasir ya shigo aji yana wannan tereren a gaban jama'a Maryam da ke suda hannunta ta ce um da gaskiyarki bari in wanke hannuna in ɗauko alkur'ani na mu fara amma fa ni tun da sa aji na rike ayoyi uku saura biyun ne dai ban gama haddacewa ba kin sanni ina kusa da murja awwal bayan ta wanke hannunta ne ta sha ruwa ta ɗauko ta ta dawo suka fara karatu wajen karfe goma sannan suka haƙura a ganin sun haddace tsaf a lokacin goggo ta yi nisa da farcinta Halima ta yi wa Maryam sai da safe ta wuce kofar su ita kuma Maryam din ta kasakata a sashen su washe gari da wuri suka isa makarantarsu ta boko Maryam bata ta yarda ta shiga aji da bokitin madararta ba sai da ta kai wa wata babu mai sayar da tarkacen su aya magarya kurna da dai irin waɗannan tarkacen. Kuma da mata san ta gaura ta ce da yace da wuri take zuwa matar sai ta kan bata ajiya. Ana tashi break wato tara sai ta karba. Saboda dokar makarantar ta hana ƴan makaranta zuwa da ajin sayarwa. shi yasa ba ta yarda a san tana suwa da shi sai dai idan an tashi karanta sauri ta koma gefen babu mai gida ta kama na ta cinikin mutane da yawa sun zaci kayan baban ne take taya ta sayarwa da yake ji can haka take mata idan ta ga 'yan makaranta sun taru sun yanyame ta dan kar su cuce ta sai ta dinga taya ta yasa yawancin ƴan makarantar suke ɗauka kayan baban ne shi yasa ma ta huta da karɓar bashin ƴan makaranta ta san da yanzu sun karya ta ta daina sai da madarar amma yanzu bakinta alaikum babu wanda ya san nata ne dan ita kam tana jin daɗin 'yar sana'ar nan da take yi duk kuwa dai da ba wani kuɗin girki take samu ba to amma dai tana rufawa kanta asiri sannan tana taimakawa gogonta tunda abubuwa da dama ba sai ta tsaya tambayar ta ba takan yi kokari ta yi wa kanta tunda ta san su masu karamin karfi ne sosai babu kuma wanda yake tallafawa gogonta akan harkar karatunta ita ce take fama akan duk wata ɗawailiyarta da mafalolin da suke tasowa akan ta yasa take tausaya mata mai sauraro a nan za mu dakata cikin shirin namu na yau a shiri na gaba za mu ci gaba daga in